Thank you. Իրնա, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այս տարվա վերջին թողարկումն է լինելու բարեմարտաստո հաղորդաշարի եւ ուրախ եմ, որ հենց դուք եք իմ հյուրը եւ կցանկանայի Ստեփանակերտի Վիքի ակումբի տարին ամփոփենք։ 3 տարեկան դարձավ այս տարի Ստեփանակերտի Վիքի ակումբը։ Ինչ եք արել, ինչ նոր պլաններ կան, ինչ անելիքներ կան։ Նախ շնորհակալություն Նայի ջան հրավերի համար։ Կարծում եմ, որ այս տարի բոլորիս համար մեծ ձեռբերումների տարի էր ու հույս ունեմ, որ դա ոչ միայն մեր ակումբի համար էր, այլ բոլորի համար։ Կոնկրետ մեր Վիքի ակումբում բավականին հետաքրքիր խմբագիրներ ունեցանք, թե դպրոցականներից, թե ուսանողներից։ Ունեցանք բավականին հետաքրքիր հոդվածներ, որոնք խմբագրվեցին այս տարվա ընթացքում, ունեցանք Վիքի ճամբարի հաղթող պատիմը, Ես կրթաթոշակ շահեցի Վիքիմանիայի մասնակցելու համար ու մեկնեցի Հարավային Աֆրիկա, որտեղ մասնակցեցի Վիկիպեդիստների համաշխարհային ժողովին, այնտեղ մասնակցում են աշխարհի տարբեր տարբեր ծայրերից եկած վիքի խմբագիրներ, համակարգողներ, վիկիմեդիայի աշխատակիցներ, բոլոր այն մարդիկ, որոնք ներառված են այդ վիքի շարժման մեջ եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ինչ որ չափով ավելի լավն են դարձնում աշխարհը գիտելիքներով հենց գործիքն էլ Վիկիպեդիան է ու դա բավականին հետաքրքիր ճանապարհորդություններ ոչ միայն հենց այնտեղի մարդկանց կամ այն ամենի ինչ մեր մոտ թեկուզ եւ չկա, այլ հետաքրքիր էր նաեւ նրանով, որ ես այնտեղ ներկայացրի Արցախը, ներկայացրի Ստեփանակերտի Վիքիակումբը, ելույթ ունեցա, ներկայացրի մեր աշխատանքները այս ընթացքում կատարված, հանդիպեցի Վիկիպեդիայի հիմնադրի Ջիմի Ուելսի հետ, նրա հետ մի 2-3 րոպե ունեցած խոսելու, ուղղակի ներկայացնելու, որ ակումբ ունենք, որ ես համակարգողն եմ, մի փոքրիկ նվեր փոխանցեցի մեր երեխաների լուսանկարներ, Արցախում արված ու նրանց մակագրությունը եւ հուսամ, որ նա կշրջի լուսանկարը կտեսնի ու մի փոքր կհետաքրքրվի թե որտեղ է գտնվում Արցախը եւ կասի այդ ճանաչված փոքրիկ պետությունում գոյություն ունի Վիքիակում եւ այնտեղ նաեւ խմբագրում են Վիկիպեդիան Վիկիպեդիայում թեկուզ եւ ճիշտ է կարող է հայերեն չկարդալ, բայց ամեն դեպքում հայերեն Վիկիպեդիան զարգացնում են երեխաները։ Իսկ թվում է բոլոր արցախցիների այդ թվում եւ Վիկի շարժման նպատակը արդյունքում Արցախի ճանաչումն է։ Այո, այո, ճիշտ է։ Բոլորը իրենց ուղղություններով։ Միանշանակ ճիշտ է, ու ամենակարևոր հանգամանքներից, ամենակարևոր, այսպես ասած, շարժիչ ուժերից մեկը հենց դա էր, այսինքն Արցախ ավելի ճանաչել դարձնել ոչ միայն դրսում, այլև ներսում, որովհետեւ մենք շատ-շատ հայրենակիցներ ունենք, ովքեր տեղեկացված չեն կամ չգիտեն այս կամ այն շրջանի մասին, այս կամ այն հետաքրքիր պատմամշակութային վայրի մասին կամ թեկուզ մեր մոտ կազմակերպվող բազմաբնույթ փառատոների մասին ու Վիկիպեդիան իրականում թույլ է տալիս, որպեսզի այդ մարդիկ մի քիչ տեղեկանան ու այդ հոդվածները բացելով, կարդալով ավելի շատ տեղեկություններ ունենան Արցախի մասին։ Հենց գլխավոր նպատակներից մեկը այդ էր, երկրորդը բնականաբար երեխաների կրթումն էր, ավելի զարգաց տեղեկացած, ավելի տեղեկացված սերունդ ունենալը ու ինչու՞ չէ նաև բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մի փոքր ժամանակ ունեն ազատ, կարող են նաև լրացնել այդպիսի հանդրոկուտ աշխատանքով, քանի որ ինքնին կամավորական աշխատանքի Վիկիպեդիայում խմբագրել է եւ դա պետք է շատ գնահատել, այսինքն պետք է հասկանալ գիտակցել այն աշխատանքի կարեւորությունը, որը դու կատարում ես ու պետք է մասը դառնալ այդ շարժմանը։ Եթե 13-14 տարեկան դեռահասն է հասկանում իր արածի կարեւորությունը, այսինքն այդ ընթացքում Հայաստանում ես նկատել եմ շփվելով նման երեխաների հետ, որ նրանք հասունանում են նաև եւ պատասխանատվությունը, որ շատ կարեւոր է։ Պատասխանատվություն են զգում իրենց արածի համար, որ իր խմբագրած հոդվածը կարդալու է ինչ որ մեկ ու Արցախի մասին թեկուզ ինչ որ մի փոքր տեղեկություն է ունենալու, ինքը դրա համար եւ հպարտություն եւ պատասխանատվություն է զգում։ Այո, բնականաբար ու ամենակարևորը այն է, որ ես նկատում եմ, որ թեկուզ մի փոքր ժամանակ անց, կես տարի, մի տարի անց այդ երեխաների մոտ զարգանում են լեզուն նշանները, հայոց լեզուն ավելի է գրագետ դառնում, գետադրական նշաներին ավելի շատ է սկսում ուշադրություն դարձնել, հետո ռուսաց լեզուն միջև հիմա բոլորս գիտենք ռուսերեն, բայց թարգմանչական աշխատանք կատարել մի քիչ այլ է եւ մի բան է դու հասկանաս ուղղակի ռուսերեն, մի այլ բան թղթին հանձնես այն ամենը, ինչ լսել ես մանավանդ գրագետ հայերենով։ Առավել եւս որ հայերենից ռուսերեն թարգմանելը ավելի դժվար է։ Այո, այո, ու ես նկատում եմ այդ շարժը նրանց մեջ, այդ առաջ խաղացումը, որ տեսնում եմ, դա ինձ ամենաշատն է ոգևորում հումորում ու ամենահետաքրքիր այն է որ օրինակ մի տարի խմբագրելուց հետո գալիս են ասում են հերիք ռուսերեն խմբագրել ենք հիմա անցնում ենք անգլերենին արդեն սկսենք մի փոքր անգլերենից հայեր է խմբագրել քանի որ շատերը իրենց համար արդեն որոշում են ով որտեղ է սովորելու եւ դա էլ մի փոքրիկ գործիք են դարձնում իրենց լեզուն եւ իրենց գիտելիքները ավելի խորացնելու համար այդ ոլորտում կոնկրետ Եվ ընդ որում երևի մեծագույն հաղթանակներից մեկն էլ հենց դա է, որ երեխաները սեփական կամքով առանց դիպելու իրենց գիտելիքները ուզում են համալրել եւ հավանաբար շատ ծնողներ այդ խնդրի առաջ կանգնում են, որ հիշեցնում են դասերից պետք է սովորես, բայց սա այն պարագանը, երբ իրենք իրենց կամքով են ուզում ավելի շատ գիտելիք ստանալ, երբ որ շփվում են իրենից մի քիչ շատ ավելի գիտելիք ունեցող հասակակցի հետ, որպեսզի չհամաչեն։ Այո, միանշանակ, որովհետեւ եթե երեխան ինքը գիտա դիակցելով գալիս հասնում է Վիքյակում, ու ես հիմնականում հենց մեր թիրախն եմ համարում այդ երեխաներին։ Այլ խոսք, եթե գնաս ու ստիպելով բերես, այդ հաստատ չի աշխատի, ու եթե երեխան գիտակցում է ու ինքը գալիս հասնում, գտնում է Վիքյակում միտեղ, այսինքն գալիս է բացում է ակումբի դուռը, ասում է՝ «Բարև ձեզ, լսել եմ ձեր մասին ու կցանկանայի խմբագրել»։ Դա լինում են թե դպրոցականներ, լինում են մեծահասակներ, լինում են ուսանողներ, որոնք այսպես թե այնպես լսում են մեր մասին ու ցանկանում են փոքրիկ մասը դառնալ այդ ամեն ինչի։ Ես շատ-շատ եմ ոգևորվում նրանից, որովհետև մարդ գիտակցելով գալիս հասնում ու գնահատում է իր աշխատանքը, կարևորում է այն ամենը, ինչ կատարվում է։ Իսկ մյուս բոլոր բարագաներում ոչ մեղադրում եմ, ոչ փորձում եմ փոխել ինչ-որ մեկին, քանի որ եթե ինչ որ մեկը չի ցանկանում գիտելիք ունենալ, դու անզոր ես նրանց ստիպել, որ ինքը այդ գիտելիքը ունենա։ Վաղ թե ուշ նրանք կհասկանան, որ սխալ էին, բայց չեմ գտնում, որ դա իմ առաքելությունն է։ Բնականաբար նրանք գալով արդեն հասկանում են, տարբերությունը տեսնում են, թե իրենց ձևավորված շրջապատի, թե այն բոլոր միջոցառումները, որոնք մեր մոտ կազմակերպվում են դրանից ստացած գիտելիքների, ինչ որ ծանոթություններից, թե ճամբարում մասնակցելուց եւ Հայաստանի տարբեր մարզերից եկած երեխաներ հետ շփվել ելնելուց հետո, որոնք նրանց համար ընկերներ են դառնում ու հետագայում են թեկուս արդեն ուսանող դառնալով, նրանք գնում են ու շարունակում են իրենց ընկերությունը արդեն ուսանողական կյանքում։ Եվ դա շատ շատ ոգևորիչ է, մանավանդ որ գիտես, որ այդ ամենի հիմքում ընկած էր Վիկիպեդիան ու Վիկիջան բառները։ Աշխարհայացքն է փոխվում այն վերջո երեխաների, կիսվում են մտքերով, շփվում են, իսկ գիտելիքների ամենամեծ պաշարը կուտակվում է հենց ոչ ֆորմալ կրթություն ստանալու, այսինքն եւ շփվելու եւ գիտելիք միաժամանակ ժամանակ, երբ երեխան չի էլ գիտակցում ինչ որ միտեղ, ստիպելով չէ, այսինքն եւս մեկ անգամ գանք այդ մտքին, որ գուցե ինչ որ խաղի ընթացքում ինչ որ հետաքրքիր զրույցի ընթացքում ինքը նոր ինֆորմացիա ստացավ պարզապես։ Այո, հետաքրքիր խաղեր ունենք, հենց հայկական խաղեր ու այլ կերպ ունենք, որ խաղալով էլի զարգացում են բառապաշարը, ունենք արվեստ, որը շատ հետաքրքիր խաղ է ու արդեն խաղալով նրանք ծանոթանում են հայ գեղանկարչության ամենահայտնի նկարիչներին ու նրանց աշխատանքներին ամենակարևորն է, քանի որ մենք բոլորս կարող ենք իմանանք Պիկասոյին, Վան Գոգին, բայց Մինասյանին ոչ մեկը չիմանա ու նման նման խնդիրներ պետք է շտկվեն թեկուզ եւ նման ոչ ֆորմալ կրթության միջոցով։ Եվ ընդ որում նաեւ երիտասարդ շատ արվեստագետներ ունենք, որոնց մասին քիչ է խոսվում, քիչ են ճանաչում, ճանաչում են ոչ անկան հաճախ գազམ་ակերպող ցուցահանդեսների ընթացքում, օրինակ, կան նման ինչ որ շարժում գուցե ասեմ, երբ երեխաները գործող, ասենք, գրողների, բանաստեղծների, արվեստագետների հետ շփվեն պարզապես։ Ունենք հանդիպումներ տարբեր ոլորտի մարդկանց հետ, այսինքն այնտեղ կարող է լինել սպորտի աշխարհի չեմպիոնն օրինակ կարատեի Արտուր Արշանյանը, որը վերջերս դառավ քարակի չեմպիոն։ Այո, այո, ու շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ ու ուրախ եմ, որ նա մեր մոտ էր։ Նրա կողմից կատարված աշխատանքը անչափ գնահատում եմ նրանով, որ նա հենց այդ պահին փորձում էր բացատրել, թե ինչ է դիսցիպլինան ու ինչպես պետք է ավելի համակարգված լինի քո աշխատանքը, թե ուսման մեջ, թե առհասարակ կյանքում, ու տարբեր հանդիպումներ ունեն քաղաքական գործիչների հետ, պետական գործիչների հետ, որոնց այդ հանդիպումները նաև թե գիտելիքներ են տալիս, թե այն ամենը, ինչ կատարվում է հիմա Արցախում կամ Հայաստանում, մոտիկից են ավելի ծանոթանում ու ավելի շատ ինֆորմացիա են ստանում, ու բավականին հետաքրքիր էր քաղաքաշինության նախարարի հետ հանդիպումը, երբ եկավ ու երեխաների մոտ առաջ եկավ հարցեր, բա մեր փողոցում երբ եք ասֆալտապատելու, այսինքն զգացվում է, որ երեխան թեկուզ կարող է 13, 14, 15 տարեկան, բայց նա հետաքրքրված է իր քաղաքով, անհանգստանում է եւ մտահոգված է այն ամեն ինչ կատարում է այստեղ եւ բնականաբար ոչ մեկը չի կարող 14 տարեկանում նախարարին նման հարց տալ ուղակի փողոցում կանգնած, բայց այդպիսի հնարավորություն ընձեռվեց եւ տեղում ու բավականին հետաքրքիր էր այն առումով, որ նախարարին էլ բավականին դուր եկան այն հարցերը, որոնք հնչեցեցին, եւ պատասխանեց, ինչ որտեղ փորձեցինք արդեն եզրեր գտնել, քանի որ ծրագրի մեջ էին նրանց թղամասերը։ Գործնական քայլ էր, այսպես ասած։ Գործնական քայլ էր, բնականաբար չեմ կարող ասել, որ այդ հանդիպումը լուծեց այդ բանը, արդեն կար այդ ման ծրագիր, ուղղակի այն, որ երեխային հետաքրքրում են որոշակի հարցեր եւ նա կարող է ձևակերպել ճիշտ ու տալ այդ հարցը, ու այն, որ երեխան փոքրուց չպետք է վախենա տարբեր աստիճանների, տարբեր մակարդակների մարդկանց, պաշտոնյաների հետ շփվելուց, քանի որ պետք է նաեւ գիտակցել այն, որ բոլորս ունենք այդ իրավունքները եւ պետք է միշտ անկաշկանդ լինել։ Եթե ունես քեզ մտահոգող հարցեր, կարող ես հանգիստ, կարեւորը որ ճիշտ ձևակերպես ու հարգալից։ Եվ ընդ որում իրավունքների ու պարտական իրականությունների համադրումը նաև երեխաների, եթե ունես իրավունք բնական է ունես նաև պատականություն։ Միանշանակ ու դա նրանք էլ գիտեն, որ եթե ինչ-որ բանում թերանում են, ապա հաստատ հենց օրինակ ես Վիքի ճամբարը դրանով եմ գնահատում շատ, որ այնտեղ այդ ճամբարի մասնակցում միայն այն երեխաները, որոնք բավականին ակտիվ էին ամբողջ տարվա ընթացքում, ամբողջ տարվա կտրվածքով խմբագրում էին ակտիվորեն ու նրանց աշխատանքները երևում են ըստ ունենք կոնկրետ չափման միավորներ, բայթեր, բայթեր ու արդեն նայում են ով ավելի շատ բայթեր ունի, ով ավելի շատ խմբագրած հոդվածներ ունի, նայել անցում է արդեն հաջորդ փուլ, որպեսի մասնակցի ճամբարին։ Եթե չունես, չես անցում, այսինքն ով աշխատի նայել կուտի, ցծվածքը այստեղ շատ լավ աշխատում է, քանի որ նրան գիտեն, եթե չանեն, չկա սուբյեկտիվության գործոն, ամեն ինչ հաշվիչների մեջ է եւ համակարգչի մեջ է, եթե դու աշխատել ես, ոչ ոք դա չի կարող թաքցել, աշխատել ես, խնդրեմ, քեզ հասանելի տասորյա, հանգիստ, աշխատանք, նոր ծանոթություններ, ամեն ինչ մտնում է այդ ճամբարի մեջ ու եթե չես աշխատել, բնականաբար արդեն պետք է այնքան աշխատես, որ մյուս տարի արդեն կարողանաս ներկա գտնվել, կարողանաս մասնակցել։ Հալարկոտ հաստատությունը, ինչպես եւ մյուս բնակավարներում չի խրախուսվում։ Չի խրախուսվում ու նրանք էլ գիտեն, որ դա քողարկելու ձև չունենք, այսինքն այստեղ չկան այն տարածված երևույթները, ինչպես մենք գիտենք ԽԾԲ-ները, որ ասում են, չկան այդ այն ամենը ու գիտեն, կապ չունի, ով իմ հետ ինչ հարաբերությունների մեջ է, ում ծանոթն եմ, ում մամային եմ ճանաչում կամ հայրիկին եմ ճանաչում կամ տատիկին, ամեն ինչը երկրորդական, երրորդական դեր է կատարում այստեղ, բոլորը գիտեն, որ ով աշխատի նայեր կմասնակցի ճամբարին։ Այստեղ Իրինան չի կարող ինչ-որ մեկին, ինչ-որ բան փոխել կամ փորձել անցկացնել ու դա շատ-շատ կարևոր է, քանի որ նախքին այդ բաները կարող եմ ասել նույնիսկ խորթային բաներ, որ մինչև հիմա մարդկանց մոտ մնացել է, որ լավ ոչինչ կանցնեն Wiki ակումբի միջոցով, Wikipedia խմբագրերը կարող ենք ասել, որ կարող ենք մի քիչ ցրել, մի քիչ թուլացնել այդ պատկերացումները բաները, որ կարող ես ոչ մի բան չանել ու ամեն ինչի հասնել, ոչ նման բան չկա, Նաև հակառակը կարող ես ոչ մեկին ծանոթ չունենալ, քո գիտելիքի շնորհիվ միանշանակ ու ունենալ հաջողություն։ Միանշանակ ու հենց Wikipedia-ն, Wiki-ակումբը քեզ տալիս է բոլոր այն հնարավորությունները, որ เป զի դու ինքնաիրացվես ու կարողանաս կայանալ որպես անհատ միայն ու միայն քո աշխատանքիրության ու քո գիտելիքների շնորհիվ։ Այս երնդի ապագայի համար օրինակ հանգիստ եմ ինչ որտեղ, որովհետև գիտելիքներով զինված սերունդ է մեծանում, կոնկրետ այն երեխաները, ովքեր հաճախում են Wiki-ակումբ, ովքեր հետաքրքրված են, պարզապես նրանով ինչ կատարում է իրենց շրջապատում, ոլորտում, ես պատկերացնում եմ, որ տարիներ անց նրանք շատ հեշտությամբ կգտնեն իրենց տեղը կյանքում։ Եթե լեզուներ գիտեն օրինակ, եթե ալարկոտ չեն իրենց վրա այսօր են աշխատում, նրանք բոնուսներ են կուտակում ապագայի համար։ Այո, կա նման բան, ուղղակի ինչքան նրանք են արագ զարգանում, այդքան մենք պետք է բոլորս արագ զարգանանք, որպեսզի համընդհանուր շարժվենք ու չլինի այնպես, որ նրանք չկարողանան այստեղ կայանալ ու փորձեն դրսերում։ Ես նման մտավախություն ունեմ, քանի որ ես շատ-շատ եմ տեսնում այդ ամենը ու բնականաբար չեմ էլ կասկածում, որ պայծառ ապա ապագա ունեն։ Ուղղակի պետք է այնպես անել, որ նման երեխաները մնան այստեղ։ Միակ մտավախությունը դա է ու հուսան, որ մինչև նրանք մեծանան ու այդ ամենը Եվ մեր երկիրն էլ հա, այնքան կզարգանա, որ միանշանակ, միանշանակ այդ ամենը գա բալանսավորվի ու դա չեմ կարող ասել կոնկրետ ինչ որ մեկի աշխատանքն, դա բոլորիս աշխատանքն է բնականաբար, ամեն մեկը իր ներդրումն ունի, իր փոքրիկ լոման պետք է ներդնի այս ամեն ինչի մեջ, ու եթե դու մտածես, որ լավ, ես ոչ մի բան չանեմ, ինքը ինքը կզարգանա պետություն, նման բան չկա։ Մեկը պետք է շատ լավ հացթող լինի, մեկը պետք է շատ լավ խոհարար լինի, մյուսը պետք է լավ բժիշկ լինի, ամեն մեկը իր ոլորտում պրոֆեսիոնալ լինելով կհասցնենք զարգացած պետության։ Ամանորից ինչ սպասելիքներ ունեք եւ իհարկե ձեր բարեմաղթանքը։ Մենք նախատեսում ենք մեր փոքրիկ միջոցառումը ամեն տարի կազմակերպում ենք։ Հիմնականում աշխատում ենք նոր տարուց մի 4-5 օր առաջ հավաքվել եւ ամփոփել տարին, նշել, տոնել, խնջույք Նույն ուրախություն անցած տարի առաջին անգամ էր ու երեխաները բավականին գոհ գնացին, այս տարի նույնպես կկրկնենք։ Դա մի յուրօրինակ արդեն մեր ավանդույթներից մեկն է դարձել։ Բոլոր ռադիոընկերներին կմաղթեմ հաջողություն, ամենակարևոր առողջություն ու բոլորիս խաղաղություն, քանի որ կյանքում ինչ էլ որ լինում է, դու գալիս ես այն եզրակացության, որ առանց խաղաղության ոչ մի բան հնարավոր չէ։ Երևի թե այս 3-ը կմաղթեի, ու կարծում եմ այդ երեքի համադրությունն էլ կբերի այն բոլոր երազանքների իրականացմանը, ինչ ունեք ձեր սրտում։ Շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ ծնունդ։ Շնորհակալություն Իրնա, նոր տարում նույնպես նույն ողջավորվածությամբ շարունակեք աշխատանքը, նոր հաջողությունների հասնեք։ head.